Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi limanih dada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha al ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au waladin solih au ilmin bimunafihi Kersanashohibul maksad sekelargi hormatun pribados Teka Kantun Kersana Bapak Rurah Ugesami hormatun pribados Te Kantun sesepuh agama sesepuh masyarakat Bapak Ibu hadirin Walhairot anusami nampak hadir mudah-mudahan kegingkemuliaan di Allah subhanahu Wa ta'ala tipayun pribadosabadang ngaturken salam penghormatan dan kaantun Puji Sarangng syukur kahadirt Allah subhanahu Wa ta'ala Rohmat sarangsalam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurken karena wadah Rohmat Allah nufarantos dipasikan ka Kangjeng Rasul mudah-mudahan Rohmat Allah notos ayah di Kangjeng Rasul dan Quranadorong keawasan doa Rohmat sarang salam tiurang mugia izin Allah etarahhmat singyaber anlebana mudah-mudahan izin Allah dilungsurken ka urangsaaya tidurnya dugi ke alam akhirat khususnashohi maksa cekeluwargi langkung utami napisan ka putrana anu nuju disykurken saabadad dihitanan dan mudah-mudahan je murangkali sabada dihitanan sehingga daang tina dihiana nana panjang yuswa sehat sai emutanana kamu milarian elmu kamu bekal Anjena dunya sarang akhirat Alhamdulillah pada dasar hakekatna Allah subhanahu Wa Ta'aladina wengi nuju ngalung surken kanya ah ka diduh kau urang saya nuju ngalungsurken hidayah taufik ka urang sadaya, Wireh na urang sadaya pers raho manaah. tiasa nyunntang waktutina waktutos na istirahat, diganggu hulasa kedat, urang sami-sami ngada meleceng celengan, gugu nuk bekal, Kago bekal lalakon hirup-urang dua lalakon dehi anu bakal kasorang. Quan Anu ngaango perantawisan Soyibul be seja maksat syukuran sekaligus hajatan kamu umat Islam up mijalme syukuran te dilajengken kena hajataneta kalau be kejalmeta kaburnya barute ya Da syukuran te nampiigen karena paparin Allah nuts katampi y kappa Yuuna menititi aya kahoyong, gitu upami kamari urang dipasian hirup panginten enong eh, hirup De upamikhoyong bahasa Arabna disebat hajat maka kasayyan nana dinana ajaran agama Islam kanggo umat Islam upami syukuran tersten kena hajatan istilah bahasa santrilah me dipasihanok itu santri mahnu bahlah tapi menjallma ngaken Islam teh ayat 5 hiji ngawasken dua kalimah syahadat saumur hiruk sakalikali nah kedua tetil jadi ngawasken dua kalimah sahdat temung sakali kaj lamunndiruk wajib didang dossan kodok itu kedua salat sadnten sawwangngiurrah seorang parastaiknten salat saudara kalinya teh bukan se beberapa kali Pak 5 Mu bisastad kentung dipakai de tuh aya keterangan anak salat sampaibeting lima kali daya nah salat-shot diatur waktu Abdimah menakaterangantina ajaran agama Islam salat saddinnten saw teh Nu jelas gitudina agama jadi siapa sapeting teh salat teh saeling nak dan nuti eling mah teu wajib sholat. gitu sok saeling na we nuti eling mah dipaksa-paksa ke mal bener jeung moal ditarima ku Allah ge Betak sok aya nu salat teh magrib bungkul isya teu aya oh berarti nuju teh eling kenal <laughs> ya gitu nu jelas saeling nak sok nya Quan Upami jalma anu eling salat na terfuguh hitungan anak namanya magrib ya lebat ke masjid lebat ke masjidpang payyuna Kahiji salat sunat Sukurrul wudhu duatahiyaat al masjid tilu salat koblak kauopat salat wajib kalima salat Pak dakku magrib geges Anges kabeh tong aneh muntah tangga isyauh darilima anakngees nusa Ustadditi tete salat mah itu ya hakiki ilmu kolot beda jeng ngaroranya Ainu di bawah usia 50 kahanap mah ya jelas kadang-kadang ilmu hanya sebatas jadi alat piken ngantur hawa nafsu pribadina matak dina alfiah gitu Irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Saya tenal ya. Namun dina imriti warofa'ul mubtada'an bil ibtida kada karokun hobarin dil mubtada. Setiap para remaja kahayangna ngapak langit kemampuan mak nol. Itu namun ceramah budak ngorak sakkali ceramah tuh yang langsung eling yang elingtul Abdibun kemampuhanjallma sanajan el mukna ngapak langit ngaepi ke pelah usaha Hidayah taufik Allah nu kagungan itu wajaraikah yang menurut tadi di Irfanya ya ngapak langit urang hayangkawas Raul ah beda bibit kamu mual ke tepi ya itudah kadang-kadang urang Indonesia ge ngapal-ngal sejarah teh semmet zaman belahmati ain itu tapi namunmun apal karena sumer mimiti mual aneh kejadian urang Indonesia itunya negara Indonesia Teta dinate kosong ayat jelmaanla nama Kaek aya te togeret itu kaspussabab eh negara urang-nagara subur apalun Jalma pala linter nupanggulaana asup ka Indonesia teh India panghulana nuusia negara urang orang India tuturken ku Cina yang Allah ta'ala tingawitan ngadamel Jalmi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nepi kapoi iu iya, can pernah Allah jelma bener dua encan ya nu bener dengan hiji-hiji na kangjeng Nabi Muhammad Wasallam apa sok diawas ku orang ciri jelma bener cek Allah assalamualaika kalimat lagi muprod assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh Assalamu hari keselamatan kami Alaika keranjun Muhammad serrangan mulai diberre pemurang tamakanmahwab gente itu Ayuhan nabihan nabi kami warohmatullahijung kesenangan kami wabaraokat tuhujung kewetan kami lobak Jerman menyebutkan barokah ditanyagenai iba Barokah naon barokahokah linglung dede Barokahweb itu kasalemetan ayah di nabi itu tuh aya dallia di agama Assalamula Adam Assalamula Ibrahim tuh aya Assalamualaika Ayhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh Rohmat Allah jeung kasalemetan Allah teh kesenangan Allah khususkan nabi Muhammad tuh aya Nu diberre mesin Nabi Adam aja bener mata diga Jelma asli Nabi Muhammad pangelana ya pangelana aya Allah ditulis Allah setanhdi tadi namalut Har Allah asal muasa kalimat Allah tadi Har Allah terus Allahnya jelemah asli Nabi Muhammad sabab Allahnya Nabi Muhammad maka Yahu dit taankulam jadilahhu la Muhammadku Allah itu tadi nah tambahanku Hamzah jadi Allah munanyebut Allah benerlah menyebutkan salahtengahji gitu de batik teka tepi muna salah saya doraka lain salah ilmu orang muhanaf itu orang ngajak tetangga karena salat Angger betul daikin lain tetangga berdegongan ilmu nuaya aya diurang ipis kene mata cuk urang mm, gusti gening ilmu dengan sakikin cacakan ngajak jalma nusarwa dahar sanggup mesti dianggap komok mun ngajak salat kemuning itu lain berdegongan ilmu nu aya diurang ipis lamun alus mah entong-entong haya ala sholat ngaringkang ustad ke masjid mutu ngaburusut itu nabiiga cara pernah maksa <coughs> Islam pernahkudidinyawa ilmu Allah lain menang panimu lain menangkurah koretina YouTube <laughs> lain nyeraken itu awas pasantren jajar ngaliwat Bahala mimiti asupka pasantren tahun 2010 tilu panggula nyaba kitab bisa pinah litik-litik nah kitab sappinah karya Indonesia di Mekkah mulai Sapin ya urangna urang Jawa Timur ngarang kitab Sapinah di Batavia disebar luaskenna di Banten kitab Sa masih auh-agan ke Mekkah kam Madinah Oke mua kitab Sapin hijjiil muaoh galiantina Alquran disisuaikan je lingkungan urang mata klemunjarmatipalin tadinya yang katerangan-katerangan lobande kayasa lala Jo Tigara Batur nutup pernah nyin kitab Kadek kabarudadak ora ya dirang keba elmunyagara Batur Mekkah hari Deng deh berboro jeng nabi 40 tahun di Mekkah diangkat diisroken di Miragen turun ke alam dunya Boga gelar Raul seta setengah ngaliih ke Madinah taolah urang Mekkah Tegu guru Islamnya dengan sua tahun setengah kira-kira lamun asub ke sekolah seta setengah jadi dosen mua tinggali ibadah orangrang Mekkah mengatesili sungkur wongkur bukanngan satu tahun setengah tinggali Madinah no 20 hiji tahun setengah He ada burang Madinama Angus Elmununa jelelma asli harita Kangjeng Nabi Muhammad SAlam karena mua aya nupalin karena rupa jewati Allahuna duka baru Rama Bapak Ibu Nuhair terangti Jami Bu bingungnya akibat bodoh Aljahil tadlu aako jelemah bodoh masuk linglung di mana Jalma sebetahun di wadahna keluar disebat mautah jelemak manu bijil matamu wa ta di itu Jung anu yangsaraken jelemak lain jelemak wadahna hayang dahar sare minum hayang imah hay yang mobil hayang duit lain jelemak wadahna mata kalau pinter lamun mode Kyuk dikeswargaken sangsara diswarga gesok lamun tidak lahar di gitu lanya rawahragayong eh, <laughs> jadi RT nuyong jadi erW dayang daaran jerona mata kalau pinter laan cangkan nu ngaribetken tinggal je makna di aya diditu Alpamar Indomaret pasar diaya warung Kaejo danang darah itu kulit daging urat tulang asanatina ca angin tanuh dihijikanku Allah jadi kulit daging urat tulang eta lain jelemah tapi wadahna mua jemanpalin kan maut aya maut itu kadang-kadang kurang ajaku bahasa gitu maut beda Ari paeh mata-mata riwayat sapi munding entok hayam eta paeh naon sabna teu aya kelanjutan ka ituna lamun munding geus paeh di alam dunia teu aya urusan ka itu sugan aya dina ajaran agama Islam malaikat nanya munding paeh henteu nah da teu nepi ka ditu da kitu ya itu matak jelema maut naon ai maut ngalih pindah jelema mah dipinah-pinah na sifatpan amarah lo amah Shaah Muhammad rodiahh kamilah jengmut mainna watakna pusingan aralan tepayaan cegekan goreng adat gede aca watak jelma dituna menjelma di dalam dunialma ju itunya bahan ti dituna Hal apa betahanku Allah diantar udah urang buatan nana Allahpangpayunang ada majal disawarga di makan Allahpal yang kasbut jelemak di dia mau burung sangsara waek rudat pusing di diamah kita salah nyiun supaya gennah jelelmaah mataente disawarga Nabi Adam ya panggulaana Allah nyen jelelma ya cangkanngan awas urang kita lalaki Nabi Adam Alaihissalam tadi namamu annyiin awewe ribet ribet <laughs> panlanlakiungkulku pusinya Nabi Adam di sawwarga Oke lobak nanaon heta jelma maucara barang dahar masing loon Oke kulang jendul Nabi Adam di sawwarga malaikat Jibril laporan kalau gusti gini ngolipahgusri sawwarganya hulang-hulang mata Allahma numuka di mana Minulbiib ke Nabi Adam nangkub jenah Adam nangkub bin Nabi Adampencecet tulang tongk Nabi Adam nga juru bijjil anak awewe Siti Hawa Alihalamamib eh, mata sahur agama anugaduh putra mah pameget ibu mahtu ayat nugaduh putra Doraka lemun AwW ngaku anak Abdi etdoraka ngaku barang Baturnya nuga putramah ba Minbiib itu mataksana jana agama jeng dari gama negara OG itu ayat nu ngamunangangkan ibu-ibu ngaku anak der bawa ke pengadilan mua menang paling ayat di negara OG Ibu maak asuh hak ngaku anak mau bisa Pangulu kajian balik yang tibatan di akadan make indung nya nah, lain anaknya. mata kita mah ibu-ibu mah namun gegenengan yang pengantin kurang kaera weh cek orang ditanya moal makin cicing didinya mun ini ka sawah da bapak nama masing di Jakarta burung di daguan datang nah daya putra mah kagungan ramak na. mata iya ge kadeta Syekhul Bait putra untuk entong inung inungna natu amanah putratesnu Bapak sannu Ibu dat aya jelemak Nu mampunya jelemak Allah itu mata gubrak lahir ke alam dunia Antu Abdul amanah titip ya jelemak Allahnywan kewajiban bana peperiho ku ibu-ibunya ibu nda butuh meren kula laki bisa gempar ke lalaki anjing ya dibelaan ku ibu-ibu breng wa ibu-ibu ngacung kalau saja dan ngacung abdi grup di kangna <laughs> gitu kalau nanaona aja makai ngara racung nanti abdi sangem hamil tah eta teh hamil teh kasama ibu-ibu tadi na leken lalaki we soak ieu mengaracung itu abdi sangem hamil nyala laki ge boga era banyak banyak aya awewe lemah ngacung ai lalaki henteu metak breng lalaki ge ngaracung brengan ngacungna setengah tihang eta lalaki ya cekaro geuning sia ge ngaracung tapi Gusti Abdi mengacung ge setengah <laughs> ngacung ngacung setengah tetep Gusti Abdi mah hamil ma alim mual kiat ngacung dimajeng Tibettan hamilmah kajjun burut we mata sok ayaah pemeget anu burut Liah Sula Ata dulu neangan jalan Adil-adilan ibu-ibu hamil bapak-bapak burut hehehe <laughs> mangaken badde burut <laughs> sang <coughs> eh, Ulah sulit ularren mung burut mung eh timbang selawe kilo mau wajar lah Jung beda Jelma burut ma gagah nek buka duitnek bukannteget aya jelmalumpangkeburut ma <laughs> manga kadu bad kan ba U sulit teh Ulah incu duit kaki tere kanyuut let aki-aki teyhan gitu ngatu gede-gede kanyu cowen incu ya mangga ada di pangkar beli badai mangga 15 kiloan di tukang lah oh mau burung mau burung pesen calana aja juga nama malah dagangan gitu sejarah nate Sohibul bed saur Allah gitu jelemah deh menangiun kami jeng Nu kami Antu Abdul amanah titipkan Kara makna Sauur Allah mi HP kami y jelemah umurna Gerrina cagurna rezeki jodok je mautna tanggung jawab kami Allah mak itu HP Hei Bapak na HP jelemah umurna Gerina cagurna maca cek Allah Allah huunuka kami bak nggak jadikan karena naon nu ayat dina tajjalmunhariwang ku duit sangsara umur-umuur sabkahwang temang kesangsaraantengahariwang itu yata di dawisna tomorrow ka Gusti naon at guststinu diamanaatkan ke Abdi taypa ya sing inget hey ba na y jelemak di kami dikaanjun ke teh tuh mawa dosa satuung tungumbubuk kacan Awas lamun awal akhir ia budak dicokot kok kami mau mua dosa wayahnak ba na kudu tanggung jawab yuk nu paling berat ebu itu la dicontohkan mabab dasbeh diupamaken ke lawon cekallah tak kami merek lawan bodas. cor soknek dianggo lancingan dianggo acuuk dianggo sorban dipakai lapek tapi awas lamun dicokot diku kami ia lawan belang kok mau balik hidung ditenggelan nupe nana ya pan berat lain judul rumah tanganti pabulit duit daya upami Bapak kaduh istri entung hiji lah dia ento gue kuatin 15 nah jelma mulia ukur hiji eh gak sisit hirup ah ya mah jelma kamalacin biar karep <laughs> itu hari hayang ke warga disebutan rasul apa aja kalau ina arsana kasahida tuh jelma bener tempo Muhammad Rasul Allah jelma bener mah kang Rasul gaduh istri naga 12 itu cek sahida itu mereka contoh ke umat Islam cuma Rasul 12 pandai atau orang muslim muslimat ke kalau huma majikan hijinya mau aku mejena 700 <laughs> nabi maja salawat hiji orang hiji dalai nabi orang mah kudu 70 tasbih menepi ke pargat ke karet seimbang yang salawat nabi hiji itu ya gaduh istri gak gitu ya mayang nurutan rasul bawa majikan hiji kalah tumang rupa di benyaran kawinpan eh Rammo telumuh mana cingir na mana kalingking jajang kung na Curug na mana jempol na kanyahoan nangis sebagai dihandem ngore jahantem tanur ngarammet monokan panjang lebih kapahili mana cingir mana jempol huh kalau amur adul matak sok ayae pamagat manu setruk eta mikiran <laughs> komo lamun diparak ku diimakan di lomarian menyesalangan nanti salangan nanti buku potongan <laughs> gitu nah ada rasul mah 12 sana ge eh garaya weh datara kawas awe urang dog-dog gigi digajukan dia tak rame terwet kasawakah kebonaan naon Anda loh tinitass itu lalaki tarayaan unitas sukajud bangorat Gentara cumal sayyong jarukak eh. gitu eh. maca pamaggat malam punyanyanyabaangue sanget barenganjikan tuh sangat a lalaki Jelma normal bare di duluannya eh. <laughs> bebarenngan kasih uang dari wajikan u turun tina angkot nah ngareret nu de terminal beda nenganng langsungwat eh, lagi makajur angkot itucangantirnya eh. rusak <laughs> <laughs> punya itu namunun orang nyiin masjid papai hela tettanga sabara hiji tettanga nusok salat ana ayah genepan coba nyin masjid genepanen tanah mua lo batin ruksak modal muaalsa baraha gede ny na ter us na pinu nuki itu baroka tanga shat atau batanyar masjid ukuran duauh ka duauhnya salah stad jadi kewah tadi nagge <laughs> itu nama WKD bilih kage nganting masjid bongkar wes apali <laughs> daripada ngelelebar lahan gitu aja ya. kade Islam agama pangbijak bijak nanti Allah Taala nage itu Allah tuh muji muji kanu sok ibadah Allah tuh ngewagen kanu tara ibadah naon sahabna dua nanage buatan Allah Alquran nu 10 ju di lebet dengan dua te Alqungjen kesimpulan i Alquranpuljud dengan dua hiji Alquran nyarita ke jalanlan bener kaitu naasa warga dua Alquran nyarita ke jalan salah kaituaka dengan sakitk Allahga indina kalimat lain I bedainje dah-beda punya Ari inma program Ariidama instruksi tadi barurah terangan programa urdes Ari inksima pajak mata kalaujelma bak hutang pajak saja lupaat kal ketujuh belum diberi kok RT moon RT aya janganjangan <laughs> <laughs> itu tapides kaj tading program agama Islam turun ti, ti Allah Ta'ala ke alam dunia khusus ke jelma ti Allah Ta'ala lain instruksi tapi program in hei jalma-jalma kami buka dua jalan hiji jalan bener kaituna ke sawarga dua jalan salah kaituna ke neraka in cek Allah gitu non inte sok parilih mana nu kira-kira kata nagaan tongsok maksaakan maneh kira-kira cekat tengaan mah <laughs> gitu Hal sawwargang narakawaljan kami masawarga jeng narakangan mangin kenungkul maha kemarane sawwarga hakarannje naraka hak aranjen kam mana we kira-kira ka bedag ke usatmah ngomong naoge dallin anu itu ah, orang yang ke neraka ya ke neraka dua ulahan kalau gempek <laughs> gitu nya orang yang ke nya kira-kira bukan nah, yang ke warga eh, itu murah <laughs> gitu ibu badai ke neraka <laughs> gajah kalau nabi syarek, eh, eh. ya gue ya badai ibu ke neraka alim abdi gaduh keyakinan ibu-ibu bapak-bapak di tawisan neraka sadaya nyebatkan alim Quan lo batur kaupat nahanun tuh aya jelma di neraka kabulusan hanunakahiga <laughs> <laughs> loba batur kadititu di karcis kaupat nahanun sok pikir-pikir yang itulah <laughs> warga maresek i urang pengangguran gitu mata kalau di mala mau nawaran ningali karena ushana lamun je lemah tukang kurah-koreng ngarammet tong nawaran kapal dan mau beli mesin ngadu--du cengekgue sesuai cara ngap cara ngap <laughs> ibu badai cemah burung bad kean ku ladangnya Bu tapi lamun ibu kuling ngarammet di tasan kapalnge ce ka itu kan ina urang Di keadilan Allah jaga di akhirat Allah kasya warga jeng neraka ah kira-kira nu ke tengaanku urang weh muanawar mamaha numurah nu keagaanku urang badek kan neraka rarasan kan neraka mau mau burung kata nagaan jauhlah <laughs> kata nagaanlah ke nerakamahnya warga mau ku belum mikir dua kali mau jiji jauh warga jauh kita makan di arah-arah mass kaswarga tinggali di kitab situ kiamah ya di arah-arah mass ke alun-alun sawwarga encan kaswarga maka itu naik diojng ya mana alun-alun di arah-arah <laughs> mass ke alun-alun sawwarga teh lalakon tiribu tahun karena apapol gas jadi rem pisan ti ribu tahun tadi Ana jelema di alam dunia tiga belas sepeda-sepeda acan yang kaca warga nih kekumahan. <laughs> Kudu rumah sakit mana <laughs> Itu Kadinya we kanu caket. <laughs> kan neraka. warga mah. Jumlah kasih warga nake. kasih warga kan dipariksa seorang-seorang. Watu kalimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wal alam ibu sokarawas yasin itu untung tuh apa jerona etanya itu juga nanti nyantai ya lamun apa kena jerona eta lamun tuh dicoret ayat eta pusing ada na <laughs> itu Bima jengsakabeh perkarayak si Buna anu kantos dipidmalku u aina di alam dunia tiluhur ramhan damppal tuh kali muna bakal ditarruh gei gitu aki-aki ayaah maut datang kali itu karek Jolga langsung ditanya cara ngarengjan itu udah di alam dunia guys sulittete ngajlma jujur Pak tapinya la nipu donges biasa dipakai teh ya sok aja nu kieu aki-aki nanya gini jang naon modal sakane ya kitu nya ngajal teh urat abdi mah cenah rebo teh teh tukang tipu ngaranna nama ke tukang tipu ai kitu waktu bijil kalam alam dunia geus inget rebo sih <laughs> barang bijil boro-boro ka inget rebo luhur hanap kalau kedua teh apa nangis gede makanya rebo teh teh tukang tipu itu cek nabi manta kabaro ala takaburi puasa rakatun lamun jelema tukang tipu tipu deui baya karasaeun yang hasil nipu teh kumaha itu da barudak sok itu lamun ditanya teh ngaku jang naon oda jadi marbo ieu geus kaukur ku ilmu iya jelema nipu diri ya tipu deui ku ilmu itu cek ilmu jang sing ingat nu wada rebo mah kaharup tikusruk ke tukang nangkarak oh tembokan. temboken Nah, <laughs> nuwada rebo mah rebo kemis jumaah daek te daek nuwada rebo mah tahlil mimiti poe jumaah lamun mundur ke tukang bakal nangkarak nuwada rebo mah rebo salasa senen nuwada rebo lamun gering mimitina senen kubul weh dibawa ke mama nagi. lila lamun nuwada rebo gering mimitina senen matak nuwada rebo lamun gering mimitina senen adap dibawa kemana kemana aja mau benar itu tuh serangan ya gitu itu deh. <laughs> nya hmm. watakna sulit hati itu sulit penyakitnya dan wadah robo mah payaan mun kabatur teu panujuan lamun mere ke pemajikan isuk-isuk mere lohor teh ditanyakeun deui teh mah sulit mah gitu lamun lalaki geus nanyakeun di bedug lohor eta rebo geus masalah itu maneh nak batur tara dianggap tawa da rebo mah gitu sulit lah itu mentak mun bijir ulah rebo nungus nungus kita benar itu ada nawe cenah di makemis wah jalan makemis mah na jiwa kokol tadi babuk mah tara disada itu teteh hmm itu nya kajian awewe tang tangan mentage ah hati mana nanti yang merema keket deh nah eta mata kalau untuk merewe kemis nggak semua salah teteh <laughs> nya ada nawe di mah jumaah wah jumaah mana nyenengal nengul wah dulurna Kalau sedan poe saya dua ayam mau jumah raja poe teh jumaah lain bijil jelema raja poe sayyidul ayam mau jumaah dipakai bijil ku jelema mah wah dulurna itu udah jumaah teh naktuna genep perpok jodoh kudu biji dua belas pangramaken panitungken nasib Abdi itu dadi melahhir kalam dunya tete inget poi na naon sing panitungken Abdi wa duka so jujurmahka mu jujur deh di alam barjage di alam kubur ayaki-aki maut kan palin karena umur RT mua aya nu ngapalin karena umur jelemah Iwati RT duka di De parrah sabab sebagian tugas RT nyatetken setiap wargan ngalah hirkan sami pernah mata umur jelemah ajanya di RT buku eh, <laughs> dipanggil ya aki-aih ditanya di itu ayaah nupalin ayaah saya RT waspada RT sibalik millu jika nama maka up menuuju di lembur ayat Abdi tapi nama sanes aya RT aya malaikat manggil kami itu ke ngore peduli urusan ngore mang deweh pentingki umur Ohnya kebenaran di bawah saya kan tinggali ke RT itu balik balik- ditanyaning 80 tahun CkRT mohonnya itu Je jujur terus ku maha Cuk Allah potong saya 15 tahun bonus potong 15 tahun namun sar dipotong Allah tengo wajibkan ibadah ke Jelma hucanbalik 15 tahun bonustah u ke kelepasan teh cobalah men 15 tahunkhomah Bimakanu sibun setiap nu dipinamal ku aki-aki ditanyakan ke malaikat 80 canak 15 tahun berarti 65 nah mimiti ditanya tilu hela ki salila 65 tahun anjen di alam dunia sabara kali anjen dicukur pang gelana ditanyakan dicukur pohodoi deui dicukur cita ku malaikat <laughs> nah, mangkaning malaikat ngajingjing gada dua siki nuhiji cadangan ya Nah awas kadu cangkangan Di tina wajah menang ngum jutaan tahun di neraka khusus ke ngagebuk gulu jelma nu di dicukur <laughs> gitu <laughs> ki suara kali dicukur kelaluak ya. untung ada malaikat yang mengkadir lamun ulin kadia nu dicukur meruksak <laughs> Nah, nah yasin dimakan yaksibun mata kalau baru jarang dicukur bising pohodoi <laughs> mata malaikat kita nanyakin <laughs> aja kan sebenarnya kali dicukur ah wah bukan di dilihat gitu segitu gak apa nukar dicukur kiam apa dulu santri ustaz jangan dia timpah wae apa. mah mangkan pangitnya 75 ton khusus kang nggepu sirah jemanu dicukur pohodoi he <laughs> <laughs> turun malaikat ke alam donya Ulin kata makan laanggi malaikat <laughs> tepung di jalan Pak seberakali dicukurli itu keborah patangcoprok cerahcamakan gara- di Madinah itujikan minyak umro ke Madinah hulu naungkul Nya, sok itibar pilih ke orang itu mending digunul di gebotan mending dipanjangkan buuk ngeraken aki-aki cuma pilih lah <laughs> dipanjangkan kalau digunul kadang digebot itu ada mah pilih nu mana lah nu kira-kira gebotan <coughs> itu turun teteh karena mastaka bu bapak teteh di harus Jermanang kaswarga me salilah65 tahun aja jeli dipakainya naon wa kudu apakabehilah tahun ada ngeton naon apa bakal dihisab karena bakal dihitung dianggon saya sabarakali ngupin dianggon awon sabarakali kita dihitung itu seueurnu saya di kasyawarganya seuurno awan diborgoktato <laughs> ibu ka ce pehan Allahnya kagungan Bu ce Alhamdulillah untung Allah dengan yukun dua jer linglung itu ngajimah so juga bener tapi salah cepilnya hiji bu dua setenan liangna dauna sabab lamun cepil ayah dua bakal beda dedengean <laughs> gitu lamun ngadenge goong teh cek nu gung cek nu kancametek <laughs> berarti dua aigung keneh gung keneh mah hiji tah kudu apal kena jurmiah teh gitu nya ah tinggal jurmiah mah paburisat nya alim-aliman karena rakaku maha jalan itu jalan ia dalam pangkadinya <laughs> itu ini maknanya gitu baik teh dietang nguping salami genep puluh lima tahun komo jelema bahula mah ya jelema bahula mah ada umurna para ranjang tahun 80 nuju ngaos di Bandung paling kalian lapang Husain jebogo jadinya muncul logika pandangan logika sana hukum cek akal jika nama Kiai Ustadz ajengan teh kawas musuh jeng dukun ya dah pastilah masyarakat umum jebogana ciri kadinya Aldi mau ningali karena masalah permusuhan anak naon perbedaan anak bisa jadi kur mil jelemahkolot dimana ayaah Jelemah nunggu serada kolot musan 100 200 tahun maaf ah lain kolot ya kamari sorelah komo 80 tahun ma ah, udah kamari pisan masukkar seipuan jelemah 80 lempang ti nipu sebemah beranghakan buki digawe mung mata kelumpang angko-ang dipercayakucu nyarekancu mau bedaseh berarti mata aya aki-ki tidak ramangtong dicanakan rumah sakit je lemah ololo-olok mah kalah behun sulitunglanung aki-akimah anu paling say ung <laughs> pada dia ngomangan kajjin lamun aki-aki Gering Cobi abusan gaang cilik na labutng <laughs> deng untuk kudu dilanhatang oke lari mubu nanti udah gu oke <laughs> di makalah enam punya atau hehehe tewaku udah ngora aku ke depan mah lili lili arah rampeolan tewak sup gaang di pasihan genep ke edan <laughs> kasih bangnya malah kena mobil burung lari ya gitu lanong nah, nah. nyamenak saudara rencangan ayah cuma tiki di jauh orang tiang ah nyaka pernah ku abdi di mana di surade ya di Jampang dugi ke tempat aki-aki teh 15 km jalan kaki cekurang Jampang eta teh sakapung kapenak lamun alus milik Papangi, goreng milik mah moal aya tapak-tapakna acan ahkeun bae dan sakaloge kudratul abdi kasbun nu penting mah orang berjuang usaha hasil jeung henteu mah kumanu ngaresakeun weh mapah abdi ti Surade ya sadinten sawengi nemeka penak ayah Alhamdulillah kia kita ditanya ku Aldi umur nate 480 genep tahun Oh iya jelma kolot bener ya itu Abdi itu nanyakan hadis dali ya dakar di ponok ker dipelajari nanyakan sumber ilmu anu biasa dianggo khususnya di Indonesia ya mayoritas umumna Subang Utara itu malah kaurang rangok dimana sumerna itutejang hati-hati singreng nama Quran itunyatina Alquran lamun itung itungan eta karyawali asanatina Alquran pala kisab itihad cewali singsaning jalma anu ngagali karena Alquran tanpa ngaji alat bakal jadi Jelma duluun mudilun dokak yangnya sesatnya menyesatkan tapi jillma bodoh butuh mataak digali kuali palak hisap jeng itihad muncul karya wali ngarana lain ngitung tapi itung-itungan naun karya wali teh manis pahing anening aboge eta jerona palak hisap ittihad pulah jajing musrak musyri kira-kira tipalma gitu daripada mata nyilakken hanya ah walikirkajallma anu boddo ke Alquran gitu jerona itu dipapaidi tapi ke urusan nga ruat sahabat pencipta na wali kas 10 itu damah mu dan ayaman nyebutkan wulu dan dayak di Indonesiaga mana Hindu je Budha kamu menyaritakan mulu dan dipaya anu sadda kek nyamungjung warga Indonesia mata bah mahmulu dan disebut hajat peling maksud nami Eling tak pinrjelma Bak itu itu kabeh diakun diganti bahasa peningkatan kunaon ngaruat Dina kitab nahu aya kitabgali hengker itu muncul wa sifatku pribadian nyawaanayaat musyrik selain musyrik bet teman <laughs> itu akhirnya cekcok Ustadd jengkolot mata lamun muuludan aki-ais Sudi jenah ngaruat jatera hadir atau tuh ya dari ngaruat Ustadd kalau labur kejenyarabahhan kalau Tenpung ke anakapaku Tibettan jadi dulu malah jadi musuhgali naon ilmu Nu dilakukan ke jalma di dalam dunia nutil ayat di Alqurangali itu ngaruat ngariwayat keriwayat nabi nyari wajahnyyunakanningtemuriok di lemur ngaruat lemur halus ah, nyaritakan sejarah lemur supaya kita angan anak incu nu aya neng aden ujang nyayimur nyau kanang mau nyau kanang babi ussabab karuhun urang bahlah nyakhok bakal ba jelemak nepi ka dijiun ilmur bari can aya bekok can aya pacul itu ngaguaran gawiruge cukup kugenmuwan kalau jadi rata nyun imah hayang panjang umur uhuh nuku gedong. budak kaina mah aya nu apaleun tete awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab <laughs> teu apa jang apa nya mata yang umur nu baheula mah itu itu nya mata kumaha ngangaranan budak ulah si Wahab baheula sok dipake kenteng teteh. <laughs> Itu, panjang umuran kan baheula mah da imahna geus lega itu panonpoek meloncor Abu Taimah jadi temus penyakit-penyakit syarian mental bumi di kacaan Sinar panonpon nyen terkena kaca teh Malik nanti mantul udah ora jadi muncul hawa panas cuaca krim karya aja lemah kalauwala si Arimah yang kuatng jadi kacaan dah yang ajur se itu <laughs> itu sejarah nu tak jangan nah dibaca Allah so Allah itu berartiratun Hamjah memahharkat harkat na Hamjah jadi lah itu cek ilmu manttekulumakbudin lahun setiap tiap nudiyakini setiap tiap nudi semah Pangeran itu mata kalimatnya Nakiro Hartina baytak Balama disebut nete Allah atau walah Hartina Pangeran setiap nudiyakini Pangeran dan zaman hari tamah Pangeran teh ayaah genep 184 bus <laughs> <laughs> abring-abring kan Pangeran deh gitu ulungmageran jatuh <laughs> maka <laughs> percaya sejarah bay tak itu apa jelemah teh percaya jelma boddo ku bukti jelmalah mikir mua aya urang lamunwah Pangeran jelemah kapil ngaku tetep urang mah bisa luwih yakinak ke Pangeran teh hayang pangi sallma ulah ngaku nepi kep panihpanggi acan hilang baraak ngaku baraya mah terus mikir karena badan kurang hirup menang yun Pangeran na nuku urang Oh ciri na hirup jalma teh badan nah kaj aya Jelmamoga penyakit panas teh ayah kahuruanmah dongeng mata cek maneh itu badan urang hanet mua aya nubi bisa hanet atauwa panas karena badan urang iwati muncul logika Oh berarti Pangeran teh mata urang majusi mah mangeranjugeran itu zaman Nabi Musa Alaihissalam itu nu aku pangeran ke orangrang majusi di parumanku Nabi Musa kalau mau itu parem itu se golongan se golongan ah, sanajan awak han itu di mau itu baranghar mau burung gempar itu nyakas senang na orangrang itu zaman haritatara ruangnyakan roti itu Pangeran karena roti gitu udah ganana logika mata jelemah harita maka sawah ka kebonka kantor getktara tinggalen di kantong Kaneron di Jerona Pangeran ayaah noal 7 sewang 05 sewangnya kuma boga-boganlah namun ibu nuju nga ramet perbutung Pangeran ia lapar kok karena kantong naang e aya Kanyutna aya pingping aya hulu na am lapar saya Pangeran am sayaapa T hulu Pangeran deh jagjade nuhun Pangeran gitu Pangeran ke roti ceksa golongan day ah sanajan betuluh awak handil di depanonpoe majus Masya mau burung gempar jelemah Pangeran ke panonpoe uyah uyahan pada pada Boga Pangeran bahkan di Mekkah pribadi. itu di Mekkah teh ayaah Pangeran menangyuntina Arca siurna genep 184 di babad Gunabi Ibrahim Sayf gene 182 nyasa dua panggedekna latajungng uja itu ancur setenan kumujijat Kanjur rasul lahir ke alamnya bubuk Pangeran majusi parem roti jare di Batu Pak itu mendak arah meken Muhammad yang lahir kalam dunia dia pangeran aing lah cuma yang dihakannya ya <laughs> itu muntah lahir memudian aing konol <laughs> itu tah mujizat ya Rasul mah itu oh, amruk malah diurang oke di Indonesia saimah teh boga pangeran teh dua sewang sajodo ungal imah gitu menang itu boga pangeran teh sajodo dituna Nak gegireun hawu kang gesok didinya kenaun Pangeran dituna dirinya supaya nelluun <laughs> gitu mantap Pangeran jauhtiwunya <laughs> aya Uustancana Ustadnya hari bau-bau gitulahrumwat haram itunya di laan baru Bu anjurkulahhirna nabi kene ngankuya sebuah masyarakat kurangrang harita masih minuung cakak Pangeran eta ya itu tara beak dipolongan ongkoh Ayoku kokkan mata bahwa orang Islam jeng orang kafir kungsi silitanya cek orang Islam Hei orang kafir mana boga Pangeran tuh boga mulaiing ya Jawa ya Pangeran mah di mana tuh dibabakan gitu betul mah yuk siapa yang panggil antur ke Pangeran Nah orang kafir nanya kau sadar siapa pangeran boga di mana? Tenyahun. itu kelapa eh ada ustad. <laughs> itu yang debatan ngantir ke pangeran dan PKI naga sok tangan ustad. Tarewa ke tak belah nipu itu kain. si pangeran pangeran ya tu aing hayang pangis salol mah. Nggak sih ustad burung pinah di lemur ya ke. Ulah sok banguran. Nya. Jelma aina dia nges linter. Nya. ngadi ke boneeta zaman aki Abdi duit <laughs> itudat kalah murungkut lebihjeng dutan aya dutanmah tadi sauur Pak Ustadz jenah hoyong duit menyuhun ke kalau Atuh lain ti baretohal <laughs> ini Ustad ke Malang kebelnya <laughs> lain tibareto ditemurun mua kas sawah Kakebun yh jelu tukang kas sawah Ka kebun tertingali go Pak Ustad uh nu Agri Hawu kabeh oke <laughs> wadah ketina <laughs> itu ramok suku salancip lancip dihanng ke kotakan barajaang di telepan meng hehehe <laughs> orang eteng dong ada tu. nah nah untung dirawatan gengs para ragu gitu <laughs> karena duit beki kokon lah kasap uh <laughs> Muntek aku kirup aja bu ruang <laughs> mana Gitu Ya mak Mata oke okay. tidak ke Pak ibu-ibu teh kumaha tuh Ibumohun Abdi sumpah Sumata nama muaal sawah ka kebonduwi coba lamun 2a dua naunlawatsholawat mana lamun puasa sabara tahun ituit teh <laughs> itu muabekal Maharagaduh pamasian tipe RT bias raskin itu anu itu matak lintuh teh itu da itu teh raskin itu teu jag jagjag ngan hirup pungkul <laughs> di lemah dahar kana raskin walumpang raje angkok angkogan karep tilu ketukan tukang dua teh jarak jag <laughs> wah piraku buktikan munya jalan tuang nak kena raskin jarak lalu lalumpangna narapi ke masjid nih ngeueuh lakur calager bager salat lain Pakna bagian ulama metakju Nabi wadah salaal ulama Wal Umarro salahanas bersatu ulama jeung pemerintah salahanas bakal gennah karayatna wadah Pasal ulama Wal Umro pasadanas aud-auutan bentrok Kyai ulama jeung pemerintah pasadanas bakal outd-auutan raatna cabut disebut rakyat lain jelma bodoh tenyahun kaler Kidul ya disebut rakyat seten pedah tegaduh jabatan jelma di Indonesia dibagi tilu setiap warga Indonesia nu tegaduh jabatan disebut masyarakat setiap warga Indonesia nu gaduh jabatan disebut pejabat lamu dihijikeun masyarakat manirakim mati barama itu nolol madak disebut ada penyakit <laughs> nolol itu cuk ambil itu buka era coba kita di Allah negara rata aja sih mau nolol ya cuk kok ingin jampe <laughs> gitu kalau bahwa lama jampe naga beda maka teori dia <laughs> ya juga juga nuripu lah kalau bahwa lama ya cuk jalan celana nak ah, ah nongeng saja, nongeng budak teh gitu. purum ja kudu purum nanaon dua bahwa lama ambilna purum gitu <laughs> <laughs> ismillahhir langsung ngalalep itu <laughs> gitu mati ayo ibu-ibu badai ngalahirkanhara rese kami ya jampean kuil gitu jampeung channelbu ngadu antara ah, kia gitu kan hamil mah perub jabu perub <laughs> gitu Bismillahirrahmanirrahim dat teh yang awet teh diruntut ngajilang budak <laughs> tepat <laughs> maca Bismillahirrahmanirrahim gitu aki-aki paen itu hirup teu bangan kau hamil saja kan sih kau orang jampe itu itu keluarga nanti parurem kita gitu Bismillahirrahmanirrahim kerap di bekam pae <laughs> aya ilmu mati mati teh <laughs> bae lamun kan tara paranyang alah ayo nama wat cecengkeleun nyebut amin oge wah teu kaler <coughs> beda barokahna nu baheula balik ke kalemur datang Pak Ustaz yang itu seberapa ribu ah untung dihitung berencana ketempuhan baca mah baca <laughs> puas aja Pak Ustaz montong jadi supaya <laughs> Ustaz di kewalahan ya Tama dulu ke ibu-ibu wirid pemerintah Ustaz dia ya. seminggu beas nungtut orot bibir geserada berat mesan duit can datang Hawaii cul kertas digesek kemana nak tasbe babetkan koreleng ke dapur meren kopi kena arit nyingkrig we ka ustad mesti punten doi dah amak di bulan itu kene blus ka ustad oh ibu kat dia hatad oh, jelma amak pun mesti benang di bangga wadul <laughs> ayah naon sih bu lain aing rek nanyakeun we syariattina usaha hayang Barokah dorong doa itu ayo doa bisa bijil duit mau usaha main bijil di imah ngeremaneh cuma dibikin doa anak ge dibutuhan Ustad ge gitu doa sekarat wah <laughs> doa ambil duitan ya, mah ku aing serangan <laughs> ka eh, mau aing alaprak Ustad gitu aya Allahumma bijil duit mah <laughs> ulah wora itu kamu jelema ino pala linter tadi dialihken di alam barjah di alam dunya ke alam barjah hirup di alam barjah teh dimana Jalma terseep di alam dunya tehnyeasa potong-potong acan ayaah di alam barjah alih kenda alam akhirat jadi dua lala kon di orang teh nganu diemut mengkaji deh setiap tiap hirup butuh ke modal hirup Muina orang di alam dunya dip pasian Yusuaku Allah 70 tahun y urang itu tuang sadinten saabaha ngaluutna sabarha jajanna sabarha itu Hoong bumi hoyong mobil saabaha modal urang saddinntenna kaliken karena 70 tahun bayangkan lamunrang alih ke alam barjah wis Boga modal saabaha kredit itu mata Allahnya Ahgen bisi urang sangsara Allah wama jwal liun sok anj mumpng dinya bube saburang didituna hirup beda jeng sat hirup diditu teh asli na jelma mua cangkangan lamun cga rugi petongan lamunlma dokak di alam dunya na bawa ka herat asubkana raka mulampae eh, we kacilmadoraka keakaaan kudu ho mata kelaan cangkangna bus kenaraknya ranteng diutup aya 700 tahun aya 800 tahun cumma betah-betah nawelahuh dineraka teh itu taksak mulum dineraka bersih dosana dituka karet diangkat di kas warga mata di kas warga Kendah Riung di alam barzah onaman tinggal ngadaguan saib jalma we di alam dunia tong aneh lamun ayeuna di alam dunia brok sekali nu parupus teh 200 300 itu nya itu karena teteh supaya gempar we kabeh naon sabda supaya gempar nu di alam barjah mana nu di alam kubur nempo urang harirup kita pusingan pusingan naon sabda da moal waka di akhirat kan kasebut eh, kana jelma hirup mah itu hibulhitanan putrana syukuran sanes atau dumeh pers ngahitanan putra emmut karena dalilu tadi yang putra teh amanat di Allah ta'ala itu mata Aina pur ama tahap pertama ngajalankan amanah Allah yia putra teh hakekat nah di Islam ke kura maknadahhitanmah hukumna sunat ya the wajib ya lamun dihitanan wajib berarti Jelma dijama Nabi Ibrahim ke Nabi Adam Jelma Dora KKB dahwah diatan itu tija Nabi Ibrahim begitu Nabi Ibrahim dihitanan untuk langsung salam dunya di Sunatan itu kamu hari ibu-ibu Aw buka-dak sulit udah lelaki diatan diatan kurang mikir AWatan Sejang Islam keun saariatnaputra hakekat nama amanat di Allah ta'ala ulajang jiji Broadwayhanas eh, budak diteup jadi ibadahte ngarologi para buat boddak gitunyadek dan itu itu mah komo di Indonesia mah kemah aagamana agama Hindu agama Buddhadak itu mata Islam tebehwalii salapan ya haritma masih keeh agamana Hindu itu kabeh diken Islam Seten aya nupangorana diantara Walisalapanai Prabuian Santang putra- Prabu Siliwangi eh, Tga tadi itu manku sabab Prabuian Santang tuh aya nungelehkentu ayaah parabut anu bisa temus karena daging ya akhirnya neneangan Jawara di Indonesia di Ider sa Indonesia sugan ayah jelma jago kungsi ka dieu ge teh harita nya Prabu Kian sana kungsi ka ngancan aya jelema harita teh nya aya ge tongeret wah kagok nya nya tongeret mah liwat terus udar ider udar ider di Indonesia temenak nya aya koran ya bahasa Arab nama khobariyah koran teh khobariyah jadi pantas benerna pantas bohong bohongna bener pantas datanya nyaksian salah pantes berarti apa gitu kok Sayyidina Ali pas ngaduan depan asar braidina panangan nana katatingali Jawara Indonesia nga corrak berdeka jena itu apa leunjung tujuan nana mata Sayyidina Ali ngajirit kalau Allah Gusti pangroba ke wujud Abdi naik muji bener aya ngajirit dirubahku Allah praabu bukan Sayyidina Ali diobh ku Allah jadi aki-aki untuk luar tim masjidnya nyanak itu itu gok seorang perbukian santang So Sayyidina Ali Assalamualaikum Bang nggak huleng tengah jawab Jawararah Indonesia tetenyawan Assalamualaikum Sayyidina Ali Assalamualaikum menang tilu kali tengah jawabnyawan assalamualaikum agama itu ce perbukan santang ngomong naun ceki tadi teh did ukur ke urang Sayyidina Ali mapalin ke perbukian Santang ya perbukian Santang Majawara Indonesiawauh suganyidina Alii barang diwa DPDP Hanap as Sayyidina Ali bahasa urang mah mangtesaha jenengan urang mana dimana badai kamana naun Maksaado kehidupan katamu ce perbuan santang kami tetik Indonesia ayaah naun datang ke direkneangan Sayyidina Ali padahal di payunun itu palingin itu aya naun jekah Sayyidina Ali temus kan negara kami Sayyidina Ali itusohor Jawara jago kami jadi di Indonesia jago oh intina kami rek nyoba jajar kajjaguaan Sayyidina Ali gitu Oh Sayyidina maksud ujangnya Sayyidinarek diteang wayahna ujang tugas naun tugas Aldipangnyabutkan itu itu dicecapkan Bang ada karena tanah itu Sayyidina Ali kerawakku Prabukian santang dicepeg badai dirabut gede-gede cabut panangan hayang lepas ke ab-agan perbukian satang hayang lepas panangantina itu bisawathir kapiban kapas kehujanan Jawara Indonesia diwala kaya mainandina Ali ampun namun taluknya kami ya ah. Sayyidina Ali Ari Anjun jena itu di negara Anjun agama naon naon je agama deh tuh apa di agama ge kayakakinan jelah kepercayaan talun kepercayaan Boga di Kam mah mayoritas umum Hindu jeng Budha bener saya anj taluk taluk lenya taluk bisa geti keyakinan kunaon ku Islam siap kenaon kami taluk enak bedongmah lain di kami taluk enak jadi sanggup Ajun Islam sanggup sini kita buka celana itu jadi dibuka seleting nah perbuian Santa tehtel para bot tuh gila dicocok para buatna dicocok di jamre itu itu buntung ce goak lain di Jawara itu disatang ke kewohongantan asli gitu saya cocok jamrat itu <laughs> gitunya eh, beresnya sana ke kejaman terusas dihabdasan terus dihab dasan sana ke massjid di Madinahtan di ajakne depan nya ja waraknya pinter tereh di warah na teh itu tefungsi menangsa tahun agamate teh kekuasai anu diajarkan ke Sayyidina Alimah matak Sayyidina Ali ya jadi di rumah Islam lagi ke sebayatak dirumman lagi Islam Keh Ingetatkanlam Wal amalu biil Wal make elmu teh sampai we Batur kudu urang gela ras emmut ba jenecan di Sunatan Prabukian Santang di Sunatan ah meme ka Batur Bapak Ilah itu terus we suping kabumina di luar teh Assalamualaikum Ten Jawab Bapak Nadasarua agamana hilu Prabu Siliwangit Assalamualaikum Sora mana? Ay sora apa? Saya tete tapi ngomongnya beda. Juga asupnya tete aceng. Dah mah kolot ke budak lelaki mah bahasa nanti aceng. Ya pak? mah aceng eh gitu kan goreng oke. Okay. Itu dah anaknya gitu. Cepatur meren goreng cete. <coughs> cing asyup cina ceng. Lebat ya kajero. Oh, oh cina gering mana? Mohon jero pak. Ngomong aja tadi di luar. Assalamualaikum pak. Nah, cek cek. Assalamualaikum cek. Nah satuna diaroos kurang mana ayaah naon C maneh menang bahasa itu di mana ditet saya di Kulon di mana di Madinaingmanmak bahasa itu bahasa Batur kurang ke ilmuan itu ka Jawara itu ayaah saya itu aya karena sayayidina Ali guru Abdi kurang guru kurang itu Dinda dadana keluar hasil hidung tinggalin Al-hikmah mulek hasil hidung naik kaluhur ngebulan karena otak jadi hilang maruah sok poho itu karena bener mus mual ngareret inung bapak dulur nanaon batak tong aneh mun budak ngora ada guduk teh hasubna naik kaluhur ngebul itu nya lamun geus ngebul mah poho eh ka inung nyangereng ka bapak ngalawan gitu dengan KRT ente teh di dibui <laughs> aya kene kajian mah <clears throat> aneh emang waktu nah didinya itu sebelum budak ngora kawas aki-aki kekeyungkengan ah sok pae ngora-ngora can payu sok ya, lemah kan kudu kitu budak ngora mah teh mongkeun irpa teh kawani teh nempo batu tengar naon we kira-kira katemong mah kan teh tengaran entong ka jelema mah gedeplek sorangan <laughs> nya akhirnya cegera mana jangan sing inget el soten ujang ku guru ujang ke Sayyidina Ali ujang Bapak mecan pugo el batin menang kalah gitu cukup Prabu Siliwangi usya bodok orang naik ampere hilang marupo ke era akhirnya bakatku amak teh Prabu Siliwangi dituruk ke Prabukian Santang ditubruk keraslengit nepi kainaaya be itu beki amek kue, aduh Cina Bapak jeng tiba tandaik iman makalah ngerelas, ras ingat ke aki na aki na gecan sunatan ah iya cina aki ya. nulinuk kue, <laughs> gitu tidak dari ke imah aki na ya amek kene kan ngatak datang ke imah nete pohde uluk salam teh juk ditajong ya pantau nete ceprot pantau na langsung muka jawara tuh yong pantau ya aki aki nuju sila weh itu fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakorna jibala yusabbihna wa tayro inna kunna fa'ilin tangaos dua eta di mana jalma nyarita maka dua eta tapi kudu dibeli maka peri nya maka teu kudu make son itu sabulah alam dunia bakal ngadenge karena surah eta itu sok jang nu dialajar keneh puasaan ya aduan Prabu yang santang harita ngacungan curug itu kabeh jermanuaya di alun-alun melotot kana curug Bismillahirrohmanirroh Bismillahirrohmanirroh tong ditepikan kana impae macana kadinya Bismillahirrohmanirroh Bismillahirrohmanirroh kabeh jelema nu aya anu melotot kena muina curug teu nyahoan lamun nama wah kabeh awal lalaki ge <laughs> itu hari geus teh deuleut jeung k eh. <laughs> eh. pada nubruk para botetah eh. didinya kanyahuan nana para buat awe para bot lelaki zaman Prabukiian cantan sing goreng para bote nu bapak nu ibu Oke kabeh kabehnatehan Shakiwang <laughs> boro-boro anu ibu tibabuahan nubu pakai ngu goyotan dit tubuhang jumbuah <laughs> ibu tiba-buahan <laughs> Nahcan bumi kayakang solan yang dicobokannya kalau aturaknya ada sien Jawarararangan olehkabeh itu tekanya hoan perbukian santang koreleng kena jajaran nupang Kidulna aki-aki pengharrupna nupang Kidulna itu koek kena cerulit Di togong tempo para buat aki-aki mikir seprabukaan santang aing oge di laan Setik au Islam kom mund dian Keh ta ta itu anta parah anda parah buat aki-aki itu kerwok jung rangoyanana digaet kita berat goler aja itu kom nu dua gaet guik goler tujuh jajar aki-aki gempar gitu tiba gitu wah kik goler kik goler gitu Kiki di para Yu ja budak ngorah mah mua bener pada ayat cat politik budak ngoora nga denge jene budak ngo deh Cu kolotkolot mah Agung larangan anak itu ke nga bukti ke iwati carana kutaraweh macaki di paraundak ngo ditukangwe pada di celana datawehila itu mata per sujuta gede eh, udahmah sujud sujud kokoh makaide kenapa buatkolot <laughs> <laughs> sujudkahji ti dico eh wongkul sujud2 gitu2 gitu sujudkahji cow tibang dipuih-puih <laughs> itu pas sujud nu kaopat wah lamun dicoba wungkul beres awe salam burung dicabok aing itu matak pas sujud kaopat mah cowok pencet deh pencet goler aki-aki langsung <laughs> telin jadi ente nyabok nah <laughs> itu pada kadek ya lamun jeung budak ngora diharap anget ah, tong digugu mending siapa diharap begitu omongan anu araraman taraweh mangan ibu-ibu aman dimanamanabu gitu ibu-ibum Muhammad <laughs> se itutinak beok Jelma satu nabolalu Barno jarak Jakkak Prabutian Santangemut nah Islam ke gagal salah praktek yang gitu Wi Madinah narosken itu nga jangan balik Islam Anggus jahalang Islamgenddekellarsan nama kelarasan salah praktek <laughs> Abdi diandik guru Islam di KB jadi tu je bakal bakalal- Islam salah ilmu aoma urusan ibadah itu menang dilewihan ju itu benang dikurangan Wah jadi bener pencan Tuhan juga Insya gitu RT langsung muka tinggal Pak RT dapur ditulakannyamuka <laughs> hela tunjuk perbuian santang diluken Curugnya sadar RT maju tukang unur telah dij RTDpur deh <laughs> kok dibain perbuian santang tewa ke punukna syukurngngeshoakan itu butuh mau keserangan weh aku kudu aing jangan jalana ah karpeh itu mata ke prabugian santang diperosotkan jalana RT itu ngusoak we RT mah apa ya eh, wajib mana itu nyadi cocok perabot RT teh kawas anjena ku Saidina Ali cocok perabot RT di jam RT coplok sugan ngaguik RT ente, lain jago RT mah ngan sawan tidak dikene perjuangan Prabu Kian Santang aduh babak belur sabar ratus jelema nu maut cara ngahitana nu ayeuna itu nya as awal-awal nama gitu malah zaman sangsara mah kapungkur barudak beda di hitanan teh wae turan dikuum hula di balong sampai sabeting da alat panti acan ayah, sekolah can luhur ayeuna mah alhamdulillah nusarakola perguruan tinggi karena ilmu luas ilmu agama nya gitu kene mata nyunatan budakke ayat inung ba menang berarti sukalah dia bijkah ilmu alhamdulillahnya uh majang silaka itu kumla um ditakgulaikudak tolor hulu nawe dilong de ayaah nasib hirup merend disukan hirup tulus di sunatan itunya kalauan kalaunyanyapae mata nytan bahwa lama kita umur 40 tahun 50 tahun papagu kerobokan get ceana itunya kebedianakan bagi Ali malahlah meninggali karena sejarah nabipang utami utaminak ngahitanan putra teh tilu dinten 7 dinten paling seuh na o 40 dinten tiasa ngarbang budak teh bakal pasehatnyariossna pinter otakna yang pamit dihitanan paling akhir opat dintenpat dinten kamah tergantung kediik nawe jadi mo ayaah peningkatan itunya A di orangrangpan tepati lu gituwinatan itu gede ah, aya barokahwe itu supaya diatan aja minggu Harrif depan ayah barokah <laughs> gitu punyaguan <laughs> aki-akiwah mata di kedian tim Yuna sejarah teh pada dasarhati Katna pola etetatu adul amanah Islam keun anujan dan putra cekap kuduhitanan tebih kene nem bubuka nem ngalaksanken amanah Allah y murang kali teh di Islam keun ka tununa ilmuwan itu kewajiban bapak ilmuan teh ulang uug-jung budak teh langsung ke sekolah PakU ke sekolah TK KSD kamadrosah Aangng Jawa Bapak mana didik gelaku urang sakkabeh ilmunu ayaah diurang teh ngalaksanakan amanah didik kenela terang-urang bismillah bismillah Ka dituna terang deme kaguru upami pengetahuan umum manawi Sugandah zaman Kiwarima Tikuti apa ngitung tihiik NpK 100 mah atau nepiPK 10 dimana mogok orang soka sekolahken I mau orang can Hajar bisam bismlacan langsung dipa Ugen mana tang jawab apa Antu Addul amanah tentang jati ka Bapak Nahla itu udah Ibu Manu tadi kanya ah kadudu nggak bantusan carooge tugas utama tibuaya betulnya aya tugas ibu ngadidik dan ma bisa ibu maudidik put mau maal mampu normal gi lumsul qbi emutan anak halus lamunkannya ah kauh hidung ayaah ngadidik maual bisa soka ke ibuina ibu kaduh hartosnya penting pisan kang ngomeser beas nga nga budak ciri kayakang jajan mal lu deng ibu ngo burung didikan kabodak eta lumsul qbi lemes emutanana mualtega bana lemun budak nyaca duit ke ba memang diber di capokla cab duit lain di langit lainnyawa nggak didik ngerana supaya hayang senangtika bangla gitu nubalanya ayaham itu ber-bo tanggal-tunggalnya tak bisa ditungtutnyata budaknyai balaager jelas <coughs> mudah-mudahan khusus nara makna dibantas ku Ibuuna diraraga melaksanakan amanah ya Syreta kaputrata mudah-mudahan sing dipasihan kemampuan kekuatanku Allah subhanahu ta'ala ruina segitu menungkap pitur uraian anusai sing jantan ilmu Numan kuat Barooka nupat nama Abdijalmi biasa muga-muga urangselaya ayah dina magfiroh Allah subhanahu Wa ta'ala robban hablana min azzuajina yang wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh